i da nam pomogne da ono znanje kojeg smo stekli sprovedemo u praksu, svoj život uskladimo po njemu. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. Allah subhanahu wa ta'ala na početku svoje plemenite knjige pojašnjava vjernicima kako bi znali kako će se ponašati na dunjalu i kojim osobinama će, kojim osobinama će se okititi, pojašnjava jasne vjernike, odnosno njihove osobine, osobine istinskih vjernika, zatim osobine istinskih nevjernika, zatim osobine munafika, licemjera pa je prethodio govor na početku sure Al-Baqare, odnosno prvih pet ajeta, o istinskim vjernicima i njihovim osobinama. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala govori o istinskim nevjernicima, njihovim osobinama. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u šestom i sedmom ajetu sure Al-Baqara Inna alladhina kafaru سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا إن الذين كفروا أني koji neće da vjeruju. Ne, oni koji ne vjeruju. Već dakle ispravan prijevod jeste oni koji neće da vjeruju. O Muhammede, oni koji neće da vjeruju u ono na što ih iman podstiče. Koji neće da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, je, njegovu jednoću. Ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni koji neće da povjeruju u tvoju poslanicu, o Muhammede, jer postoji više vrsta nevjerstva, kao što vam je poznato, odnosno šta čovjeka čini nevjernikom. Nevjerstvo poricanja, nevjerstvo okretanja, nevjerstvo oholjenja, nevjerstvo sumnje i nevjerstvo nifaka. Pa ovi nevjernici jesu oni koji poriču, ohole se, okreću se, ne žele da prihvate istinu i povjeruju u Muhammeda alihi salatu wasalam. Stoga, takvima koji se ohole, okreću i poriču, se vauna alihim, a anzartahum, em lem tundirhum, la ju'minun. Svejedno je, o Muhammede, njima, da li ti njih opominjao ili ne? Da li ti njih opominjao ili ne? svejedno je njima, o Muhammede, oni neće vjerovati. I ovaj kuranski ajet nije opravdanje nevjernicima, kako neki misli. Ovim ajetom ne pravdaju se nevjernici nikako. Već se bodri Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Harabri se Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Da zna zbog čega neće mu se nevjernici odazvati da zna zbog čega mu se nevjernici ne odazivaju. Vidjet ćemo iz povoda objave ovoga ajeta o kome se radi. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetom hrabri svoga poslanika, alaihi salatu veselam, da ne klone, da ne posustane. Oni neće vjerovati, subhanallah, zar i oni koji se upozoravaju, i oni koji se ne upozoravaju, i oni koji se savjetuju, i oni koji se ne savjetuju, zar su oni isti? Svakako, zato što oni neće da vjeruju. Zato svejedno, da li oni bili opomenuti ili neopomenuti, oni se ohole, uzdižu, okreću. Ne žele uopšte da čuju Muhammeda alaihi salatu wasalam. Pa i ako nešto dođe do njih, od upute oni se ohole nad tim. Stoga su oni jednaki. Zašto su još jednaki? Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava u sljedećem ajetu pa kaže Hatem ala kulubihim zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala svima njima zapečatio njihova srca. Allah subhanahu wa ta'ala stavio je pečat na njihova srca. Jeli, poklopac, pečat, jeli, pečat jeste kada se nešto zatvori, zapečati, jeli, da ništa iz tog zatvorenog ne može izaći, niti nešto u njega ući. Pa srca ovih nevjernika, nes'elullahel afije, su zatvorena, zapečaćena, tako da iz njih ne može izaći nikakvo dobro, iz njihovih srca ne može proizaći nikakvo dobro, niti u njihova srca može ući ikakvo dobro. Iz njihovih srca ne može izaći dobro dijelo, ne može izaći lijepa, dobra riječ, niti u njihovo srce može ući iman. وَعَلَى سَمَعِهِمْ I Allah subhanahu wa ta'ala je zapečatio njihov sluh. Allah subhanahu wa ta'ala zapečatio, kao što je zapečatio njihova srca, zapečatio je njihov sluh, odnosno njihove uši, pa oni, iako čuju savjet, iako čuju opomenu, oni se od toga ne okorištavaju. Oni se od toga ne okorištavaju, zato oni neće vjerovati. وَعَلَا أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَ I na njihovim očima je pregrada. I na njihovim očima je pregrada. lišave jeste dakle pregrada koja je postavljena između njih i istini. Pa oni, iako pred sobom vide Muhammeda alaihi salatu wasalam, iako pred sobom vide očigledna nadnaravna dijela, mođize s kojima je došao Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wasalame, oni se ništa od toga ne okorištavaju. Zbog čega? Zato što između njih i istinskog svatanja, dakle te istine, tog haka, poslanice i objave, pregrada. Oni dakle ništa se ne ukorištavaju od toga. Bilježi Ibnu Đarir At-Taberi, rahimehullahu ta'ala, u svome tefsiru putem Sa'ida ibn Đubeira od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da su ova dva ajeta da su ova dva ajeta objavljena povodom medinskih židova, povodom medinskih židova i njihovih učenih ljudi koji su poricali Muhammed alihi salatu wasalam, a bili su ga svjesni. Dobro su poznavali njega, kao što će doći ajati koji pojašnjavaju njihovo znanje. Koliko su poznavali Muhammed alihi salatu wasalam, poznavali su ga bolje od svojih sinova, bolje od svoje djece, ali su poricali Muhammed alihi salatu wasalam, nisu ga prihvatili za svoga poslanika. Porekli su njegovu poslanicu, njegovo poslanstvo i to su skrivali od drugih običnih, običnih ljudi. Zbog toga je njihovo srce zapečaćeno, njihove uši zapečaćene i na njihovim očima postavljena je pregrada. Koristi koje proizilaze iz ovoga ajeta. Vidimo dakle da Allah subhanahu wa ta'ala hrabri i bodri svoga poslanika Muhammeda, alihi salatu veselam, da zna zbog čega nevjernici ne žele da prihvate istinu, zbog čega ne žele da mu se odazovu, odazovu pa ne smije klonuti u svome pozivu, već treba nastaviti dalje. Ako primijeti da mu se ne odazivaju, da zna zbog čega mu se ne odazivaju. Pa isto tako današnje daje i svi mi koji pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala, ne smijemo klonuti u svome pozivu, već trebamo tražiti ono što će nas hrabriti, što će nas hrabriti, posticati na tom putu. Također, iz ovog ajeta zaključujemo da onaj nad kim se obistine riječi kazne, taj neće vjerovati. Ma koga, ma koga pozivao i koliko ga pozivao, on se ništa neće okoristiti od tog daje, od tog pozivača. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi, na mnogim mjestima pa kaže u suri Yunus, Inna alladhina haqqat alihim kelimetu rabbike la yu'minun, walau ja'athum kullu ajatin hatta jaravu la'adab al'alim alim Doista oni nad kojima su se obistinule riječi tvoga gospodara, oni neće vjerovati, pa makar im došli svi ajati, oni neće vjerovati sve dok ne vide bolnu patnju. Afaman haqqa alayhi kalimatu al'azabi afanta tunqidhu man fi an-nar? Zar onaj nad kojim su se obistinile riječi patnje, riječi kazne, zar ćeš ti njega izvaditi iz džehennemske vatre? Dakle, njihova stvar je završena. Oni su zbog tog svog odbijanja, oholjenja, ponižavanja, preziranja, njihova stvar je završena, oni su određeni za džehennem. iz ovoga ajta također zaključujemo da osoba kada se opominje, kada se savjetuje, ne osjeća strah, ne odaziva se tom savjetu, ne vraća se Allahu subhanahu wa ta'ala, takva osoba se poistovjećuje sa ovim nevjernicima. Takva osoba se poistovjećuje sa ovim nevjernicima. Iz ovog ajeta zaključujemo da je centar razumijevanja, jel u čovjeku njegovo srce. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže Hatam Allahu ala qulubihim Allah je zapečati od njihova srca, pa ništa dakle ne može ući u njih. Iz ovog ajeta također spoznajemo da putevi kojima spoznajemo uputu jesu uglavnom jeli čulo sluha i čulo vida. Čulo sluha i čulo vida. Pa slušamo kada se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim ajetima, njegovim dokazima ili vidimo, gledamo njegove dokaze oko sebe. Njegove dokaze oko sebe. Pa pogledajte, Allahovi ajeti, Allahovi dokazi jesu upravo ove dvije vrste. Dakle, Allahovi ajeti koji se čitaju i slušaju i Allahovi ajeti dokazi jeli, u svemiru oko nas koji se gledaju. I također, Iz ovog ajta zaključujemo da Allah subhanahu wa ta'ala nevjernicima prijeti užasnom, velikom, strašnom kaznom i patnjom. Ako bi neko upitao zbog čega su srca ovih nevjernika zapečaćena, da li ih je to Allah subhanahu wa ta'ala iskušao i zapečatio njihova srca sam od sebe ili je to došlo od njih ili su dakle oni bili razlog svakako oni su bili razlog Oni su bili razlog. Njihovo odbijanje, oholjenje, uzdizanje, neprihvatanje. Oni nisu željeli da prihvate poslanicu Muhammeda alihi salacom i ono s čime je on dolazio, to je bio razlog da im Allah subhanahu wa ta'ala i zapečati njihova srca. Kao što slični razlozi se spominju u brojnim kuranskim ajetima فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ Pa kada su oni skrenuli i Allah subhanahu wa ta'ala je skrenuo njihova srca i dakle brojni drugi kuranski ajeti. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala, kao što vidite, na početku svoje knjige pet ajeta objavio je povodom vjernika, iskrenih vjernika, spomenuo njihove osobine. Zatim, kratko, u dva ajeta pojasnio osobine nevjernika, istinskih nevjernika. Zatim slijedi velik broj ajeta koji govore o trećoj skupini na Dunjaluku, na ovom svijetu slijedi veliki broj ajeta o munaficima, o licemjerima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala odmah u prvom ajetu kaže وَمِنَ nas. A ima ljudi ili od ljudi. Ne spominje ih ni po imanu, niti po nevjerstvu ne spominje ih niti po imanu, niti po nevjerstvu. Kao što kaže u suri An-Nisa, muzabzabine bejne dalike la ila haula, wa la ila haula. Ne znaju kome da se priklone, da li ovima ili ovima, da li vjernicima ili nevjernicima. Odnosno, oni u svojim prsima, grudima skrivaju nevjerstvo, a iznose na javu vjeru, islam. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ima ljudi koji govore mi vjerujemo u Allaha i vjerujemo u posljednji dan, sudnji dan. Međutim, oni nisu, oni nisu vjernici. Ovi ljudi, munafici, skrivaju u svojim srcima nevjerstvo, a vjeru iskazuju samo jezikom. Dakle, njihovo srce ne prati njihov jezik. I oni su nevjernici. I oni su zbog toga nevjernici. Ha. Pa dakle, iz ovoga ajeta zaključujemo <clears throat> ljepotu kuranskog stila, kuranskog izražavanja. Kada Allah subhanahu wa ta'ala raščlanjuje, pojednostavljuje, pojašnjava, spominje osobine, a to je svima nama dobro poznato kada učimo nešto, ukoliko nam je nešto raščlanjeno, pojednostavljeno, jeli po tačkama, zasigurno da je lakše zapamtiti i jeli odlikovati se ili čuvati se jeli spomenutog. Zatim iz ovog ajeta zaključujemo da riječ jezikom čovjeku neće ništa koristiti ukoliko ne bude ta ista riječ popraćena srcem. Odnosno, ukoliko čovjek bude kazivao svojim jezikom je li govorio da je pripadnik islama citirao očitovao šehadet, a u svojim, dakle, prsima, u svojim grudima krio nevjerstvo, krio zlobu prema islamu, takav čovjek nije vjernik. Takav čovjek nije vjernik, već je, dakle, nevjernik, posebna vrsta nevjernika, odnosno, dakle, munafik, licemjer, kojeg čekaju zbog te njegove prezrene osobine, čekaju najdublji slojevi, slojevi džehennema. Dakle, iz ovog ajeta zaključujemo da neminovno dakle, moraju se kod vjernika objediniti i govor jezikom, i govor također srca, odnosno je li ubjeđenje u srcu i također potvrda potvrda dijelima. Dakle, čovjek, vjernik i vjernica nose iman u svome srcu, zatim ga očituju svojim jezikom, zatim ga potvrđuju, potvrđuju svojim dijelima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja i govori o munaficima, pa kaže يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ yuhadi'un Allah misle Allaha prevariti. Ovakvi licemjeri munafici misle Allaha prevariti. Kako? Misle da time što ispoljavaju islam javno iskrivaju svoje nevjerstvo pa se nad njima sprovode propisi muslimana, je li tako? Na zemlji misle da će isto tako sačuvati se sutra na ahiretu misle da će isto tako prikrivajući jedno i ispoljavajući drugo, sutra se spasiti na ahiretu. Budući da je njihova krv i njihovi metak da su zbog toga spašeni na Dunjaluku. Oni time nastoje i misle da mogu prevariti Allaha, وَالَّذِينَ amenu i one koji vjeruju, jer i njima pokazuju svoj islam, skrivaju svoje nevjerstvo, pa vjernici misle da su ovi munafici s njima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ A doista oni ne varaju osim sebe. Ovi munafici ne varaju nikog drugog osim sebe. Misle da je život samo na Dunjaluku. Misle da ako se na Dunjaluku spase, da će se spasiti sutra i na Ahiretu. Da kako budu jeli, na Dunjaluku prošli, da će isto tako proći na Ahiretu misle da će se isto tako provući jeli na ahiretu, međutim hejhate hejhat. Allah subhanahu wa ta'ala kaže innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Doista će munafici biti na najdubljim slojevima ili u najdubljim slojevima džehennema. Pa oni jeli nadajući se tome da će tako isto uspjeti na ahiretu varaju samo sebe, nikoga drugog. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa ne mogu, ne mogu nauditi. Niti vjernicima ništa ne mogu nauditi ukoliko dakle vjernici odazovu se riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Budu čitali ove ajete, budu spoznali osobine munafika i čuvali ih se, ništa im munafici neće moći nauditi. Munafici, oni kojima će oni nauditi, jesu upravo oni. Jesu upravo oni sami. Sebi će nauditi. Pa dakle, iz ovog kuranskog ajeta uviđamo zavjeru licemjera munafika. Njihovu osobinu prevari da oni vole da varaju, da čine zavjere. Juhadijun Allahe valladine amenu. Oni nastoje Allaha da prevare, da prevare vjernike. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri El Munafiqun, pogledajte, čitavu suru, cijelu suru je objavio o njima, naslovio ime sure po njihovom imenu, njihovim osobinama u četvrtom majetu sura al Munafikun, El Munafikun kaže Allah subhanahu wa ta'ala Humul adu fahidarhum. Doista su oni istinski neprijatelji pa ih se pričuvajte. Čuvajte ih se jer oni vole da varaju. Jer oni spletke kuju i zavjere. Stoga dakle vjernik i vjernica moraju se čuvati munafika. Moraju se čuvati licemjera. Jer kada ti se kaže taj čovjek te želi prevariti, zasigurno je li tako čuvat ćete se takvog čovjeka takvog čovjeka ćete se čuvati. Pa stoga, dakle, vjernik i vjenca trebaju se čuvati munafika. Kako? Možda će neko upitati kako da znamo da je neko munafik, da je neko licemjer, pa da se čuvamo njega. Jeli? Pratit ćemo osobine koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi. Poučit se osobinama licemjera munafika kroz Allahovu knjigu, kroz sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Proučavajući Kur'an i sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, najićemo nam brojne osobine munafika licemjera. 60-70 osobina licemjera munafika. A dakle, ona najočiglednija jeste kada nam dođu osobe pa pred nama ispoljavaju islam, iman, a tamo kada se udalje od nas čujemo na drugim mjestima da pokazuju nešto suprotno, pokazuju nevjerstvo, pokazuju mržnju prema islamu, onda takvih osoba se čuvajmo. A svakako, jeli, kada primijetimo one ostale, dakle, kao što rekao ti neki šestdesetak ili 70 osobina licemjera spomenutih u Kur'anu i Sunetu, takvih osoba treba se čuvati, biti na oprezu. Zatim, iz ovoga ajeta zaključujemo da prevara i zavjera, spletke, ne stižu nikog drugog osim svoga počinioca. Ne vraćaju se nikome drugom osim svome počiniocu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ A oni ne varaju nikoga drugog osim sebe. Oni ne varaju nikoga drugog osim sebe. Dakle, neće zasigurno ni malo Allahu subhanahu wa ta'ala nauditi, niti će nauditi vjernicima, kao što rekao, ukoliko se vjernici prihvate ovih savjeta, ovih Allahu subhanahu wa ta'ala savjeta. Zatim, iz ovoga ajeta zaključujemo da prevara, zloba, mržnja, licemjerstvo zasljepljuju svoga počinioca toliko da ne vidi jasne stvari. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ A oni to i ne osjećaju. Varaju sami sebe, žele da prevare Allaha subhanahu wa ta'ala, mrze islam, mrze vjernike, nosioce vjere, žele da ih prevare, pa na kraju prevare samo sebe, varaju samo sebe, međutim, ta mržnja ih je toliko zaslijepila da to oni uopće ne osjećaju, ne osjećaju da varaju samo sebe. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja dalje, pa kaže, fi قُلُوبِهِمْ مَرَضُ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ U njihovim srcima nalazi se bolest. U njihovim srcima nalazi se bolest. Želja za nevjerstvom. Iako iskazuju svojim jezicima islam, očituju, čine neka dijela muslimana da bi njihova krv, njihov, njihova čast, njihov imetak bili sačuvani, u svojim srcima u svojim prsima grudima skrivaju nevjerstvo. Pa zbog te bolesti koju nose u sebi, ta bolest prouzrokovala je još veće bolesti. Fezadehumullahu merada, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala povećao bolest. Pa se iz te bolesti želje, dakle, za nevjerstvom, izrodile mnoge druge bolesti. Pa se javila zavist, pa se javila mržnja, toliko, dakle, da je njihovo srce potpuno, potpuno pokvareno. Potpuno pokvareno. Toliko, dakle, je pokvareno da kada se osame sa svojim, sa svojim nevjernicima, jasno očituju da su oni s njima, a da se tamo sa vjernicima kada su uz njih samo ismijavaju. Kao što će doći ajet o tome, a oni kažu inna meakum inna nahnu mustehzion. Doista smo mi s vama, a mi se s njima samo, mi se s njima samo ismijavamo, mi njih pocijenjujemo, oni nisu jeli, ničega vrijedni, oni su bezvrijedni, a vi, o nevjernici, tako dakle oni smatraju, mi smo s vama, mi se s vama družimo, mi smo uz vas, mi se vas pridržavamo, zato što oni kod njih, ko biva, imaju nekakvu vrijednost. Pa zbog ove bolesti koju nose u svojim prsima, u svojim srcima, Allah subhanahu wa ta'ala zbog ove bolesti dao im je svaku drugu bolest i njihova sve te njihove bolesti okupirala su njihova srca toliko da je njihovo srce zamrlo, toliko zamrlo da ne osjećaju ništa. Sami sebe varaju, to ne osjećaju. Sami sebe bacaju u propast svojim rukama, to ne osjećaju. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ بِمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ I njima pripada žestoka kazna. I njima pripada žestoka i stalna kazna koja nikada neće prestati. Neće jenjavati ni malo. Ha, vi dobro znate da udarac nekada može biti bolan zbog toga što je jak ili zbog toga što je učestao, odnosno što je dugotrajan. Nekada može biti jedan udarac, pa dakle da boli, zašto? Zato što je jak, zato što je velik, a nekada može biti uda, udarac blag, ne tako jak, ali dolazi često, dolazi uzastopno. Pa kod ovih nevjernika koji su ovakvi, koji osjećaju mržnju prema islamu, prema Allahu i njegovom poslaniku, kazna za njih će biti i žestoka i uzastopna, tako da će osjećati zasigurno i doživljavati oba dvije vrste kazne. I dakle, opet Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da su oni ti, oni su sebeb, oni su razlog, ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala samo onako kako su oni radili, Allah subhanahu wa ta'ala im daje. Pa kaže, bima kanu je gdibun, bima kanu yakdibun zbog toga što su oni lagali što su bili lažljivci govorili su svojim jezicima mi vjerujemo a svojim u svojim prsima su skrivali nevjerstvo i ovaj dio ajeta bima kanu yakdibun ima dva kiraeta kao što vam je vjerovatno poznato dakle uči se na dva načina kao što je dakle ovaj kiraet yakdibun dakle zbog toga što su lagali, tako bi bio prijevod, dakle po tom prvom kirajetu, zbog toga što su lagali, govorili su mi vjerujemo Allaha, mi vjerujemo u posljednji dan, a u svojim srcima skrivali su potpuno suprotno. Dok po drugom kirajetu uči se yukezibun, yukezibun, bima kanu yukezibun, zato što su utjeravali u laž Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog, i njegovog poslanika. Pa oba dvije ove osobine da su lažljivci i da utjeravaju Allaha subhanahu wa ta'ala u laž, obistinila se kod njih, kod ovih nevjernika, zato s punim razlogom i pravom zaslužuju ovu tešku kaznu. Iz ovog ajeta zaključujemo da ukoliko se čovjek kada se poziva, kada se savjetuje, ne odazove se istini, u njegovom srcu bude nekakve naudubillahi ta'ala sumnje, bude nekakve bolesti, bude mrskomu ili slično, jeli da se odazove određenom Allahovom propisu neka dobro zna kada se bude savjetovao, pozivao, pojašnjavali mu se propisi, ljepote, važnosti tog propisa, pogubnost neodazivanja tom propisu, neka dobro zna. Ne se ne počne li pra praktikovati popravljati svoje stanje, neka dobro zna da će mu se na tu bolest nadovezati još mnoge druge bolesti. Nadovezati još mnoge druge bolesti. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala fi kulubihim marad fe zadehumullahu marada. U njihovim srcima se nalazila bolest, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala povećao bolest. Zašto? Zato što se nisu htjeli riješiti te bolesti. Nisu htjeli da se liječe, da se odazovu glasniku. Allahovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam. Također, iz ovoga ajta zaključujemo da Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja čovjeka pravedno u zabludi. Ostavlja pravedno u zabludi, odnosno zbog razloga samog tog čovjeka. Dakle, on se nije htio riješiti te bolesti, on se nije htio liječiti, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala proširio tu bolest. Fi kulubihi marad, fa zadehum Allahu marada. Fa lemma zagu, zaga Allahu kulubahum. Fa in tavallav, fa'alam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim. Ako se oni od tebe okrenu Muhammede, onda dobro znaj da ih Allah subhanahu wa ta'ala želi kazniti zbog njihovih grijeha ako se okrenu od tebe, okreću se zbog svojih grijeha, neće da se ostave, ostave grijeha, neće da se odazovu tebi zbog svojih grijeha. Također iz ovoga ajta zaključujemo da kao što se iman povećava i smanjuje isto tako, i grijesi se povećavaju i smanjuju. Bolest povećava se i smanjuje. Fezadehumullahu merada. Pa im je Allah subhanahu wa ta'ala povećao bolest. Također iz ovog ajeta zaključujemo da Allah subhanahu wa ta'ala obećava žestoku, dugotrajnu, odnosno stalnu patnju munaficima. Walahum adabun elim i njima pripada jeli, teška patnja, nesnosna patnja. Također iz ovog ajeta zaključujemo da kazne ne dolaze osim s razlogom. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne kažnjava osim s razlogom kada kaže bima kanu je kedibun. Allah subhanahu wa ta'ala pripremio je za njih tešku kaznu, nesnosnu patnju zbog toga što su oni bili lažljivci ili zbog toga što su oni poricali i utjerivali u laž Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika. Pa dakle, ovi munafici su sastavili kod sebe najgore osobine, a to je dakle da su oni sami lažljivci i da su također voli adu billah, utjeravali u laž Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika. I također iz ovoga ajta vidimo pogubnost i prezrenost laži, i vidimo dakle da je laž jedan od razloga kažnjavanja i kazne, dolaska kazne, a također laž je jedna od najprezrenijih osobina, stoga se dakle i nalazi kod najprezrenijih jeli, ljudi, kao što nam je dobro poznato u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kojeg bilježe Buharija i Muslim, dakle, mutefekun alih, Allahov poslanik alihi salatu wasalam spominje znakove osobine munafika, pa kaže ajetul munafiki thalath, tri su znaka munafika ili tri su osobine munafika, pa spominje i da haddethe kedebe. Kada govori priča laže. Pa dakle, budući da je laž prezrena osobina, našla se kod prezrenih ljudi. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ kada im bude rečeno ne činite nered na zemlji. Pogledajte. Allah subhanahu wa ta'ala ne spominje kojim to kaže. Već kada im bude rečeno, kogod da im kaže, dakle jer se njihovo ovo nevjerstvo jasno na kraju uviđa, jasno izlazi na vidjelo njihovo nevjerstvo koje su skrivali u svojim, u svojim prsima pa kada im se kaže ne činite nered na zemlji, šireći grijehe, najveći grijeh jeste nevjerstvo i širk, šireći to nevjerstvo po zemlji. Jer dakle, činjenje nereda na zemlji jeste širenje grijeha, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, je li pojašnjava u suri Rum 41. ajtu, kada kaže Zahar al fesadu fil berri wal bahri bima kesebe te idin nas. Proširio se fesad, nered i na kopnju i na moru zbog grijeha koje čine ljudi svojim jeli, rukama. Zbog grijeha koje čine ljudi. Pa kada im se kaže ne činite nered na zemlji, ne širite grijehe po zemlji, ne činite fesad, nered na zemlji, ne činite na samoj zemlji i ne činite među stanovnicima zemlje. Jel tako? Oni čine nered i na samoj zemlji, a također siju nered, fesad, nered, šire svoje grijehe i među stanovnicima zemlje, pa zbog svog činjenja fesada, nereda na zemlji, biva uskraćena, je tako, kiša. Biva uskraćen bereket. Pa čine također nered, fesad među stanovnicima zemlje. Kako? Odlaze židovima, odlaze munaficima, pa siju neredi među njima i njima se pretvaraju. Pa kažu, kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje na drugom mjestu u suri Al-Hashr, le in uhriđtum le nahruđenne ma'akum, wa la nutiju fikum ahaden ebeda, wa in kutiltum le nansurennekum. Ako vi izađete i mi ćemo s vama izaći u boj. I nećemo se nikome odazvati osim vama, zasigurno znajte. Ako se budete borili, mi ćemo vas pod pomoći. Pa se ovi spremaju da izađu protiv poslanika Muhammeda alaihi salatu sam da mu se suprostave, a ovi koji su im došli koji su ih bodrili, na kraju dakle iznevjere ih, ostave ih. Pa također čine fesad među muslimanima, u nered među muslimanima, vjernicima. Kada, se, kada su s njima, oni kažu mi smo s vama, mi vjerujemo, pa skupljaju vijesti o vjernicima, kao što to danas rade petokolonaši, jel'i? munafici licemiri skupljaju vijesti o vjernicima, zatim odlaze nevjernicima i njima iznose jeli tajne tajne vjernika i zasigurno na takav način jeli siju nered nered među stanovnicima zemlje među vjernicima i također jeli svim ljudima dolaze s jednim licem jednim ljudima dolaze s jednim licem drugim ljudima dolaze sa drugim jeli licem pa nikad ljudi nisu sigurni u njih. Sada su ovakvi, sada su onakvi, jeli? varaju ove, varaju one, pa stoga dakle i na takav način siju nered na zemlji i bivaju jeli, najopasniji članovi zajednice u kojoj žive. Kada im se kaže, kada im bilo ko kaže nemojte činiti nered na zemlji, šta govore kažu kalu innama nahnu muslihun. Oni kažu doista smo mi samo oni koji popravljaju stanje. Mi ne želimo ništa drugo osim popravak. Mi nikako ne činimo nered. Bože, sačuvaj. Oni kažu. I pogledajte također kuranskog stila. Kažu mu Fesiri, nije Allah subhanahu wa ta'la podržao da kažu innama nahnu el muslihun. Oni kažu innama nahnu muslihun nema kod ove riječi muslihun određenog člana. Innama nahnu muslihun, tako kaže. Kažu mu fesiri da su rekli innama nahnu el muslihun, onda bi bilo značenje da su jedini oni ti koji popravljaju stanje na zemlji. Da nema drugih. Međutim, oni su rekli, mi ne želimo ništa drugo osim popravak. A vidjet ćemo kako Allah subhanahu wa ta'ala odgovara im. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ela innahum humul mufsidun. Nije tako. Doista su oni. Oni koji jedino siju nered na zemlji. Jedini koji siju nered na zemlji. Nevjernici. Doista su oni ti, dakle jedini oni, niko drugi pored njih. Pogledajte ovdje, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao el mufsidun, nije rekao mufsidun. Nije rekao mufsidun, već je rekao el mufsidun. A ovaj el ima dakle značenje istigraka, sveobuhvatnosti. Dakle, svi oni nevjernici jesu ti koji čine nered na zemlji. Drugi, mimo nevjernika, vjernici, ne čine nered na zemlji. Ne čine nered na zemlji vjernici popravljaju, dok ovi nevjernici čine nered na zemlji. I pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala sa tri potvrde, sa tri čestice potvrđuje da doista su oni ti koji čine nered na zemlji. Jedini oni čine nered na zemlji. Ela, inne i hum. Nije tako. Doista su oni ti koji čine nered na zemlji. I bilo je dovoljno da se kaže Ela, innehumul mufsidun. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala dolazi sa trećom jeli, potvrdom pa kaže hum, da se zasigurno dadne do znanja da su ti nevjernici, ti koji su nered na zemlji, jedino. Oni. Stoga, opet kažemo, spominjemo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i suri al-munafiqun, humul aduvu fahderhum. Oni su istinski neprijatelji, pa ih se dobro, pa ih se dobro pričuvajte. Također, Allah subhanahu wa ta'ala završava ovaj ajed pa kaže, walakin la ješ Međutim, oni to ne osjećaju. Oni to ne osjećaju zbog toga što ne prihvataju istinu, zbog toga što su njihova srca zapeća, zapečaćena jeli, i slično, oni ne prihvataju istinu i ne primjećuju, ne primjećuju da oni su ti koji čini nerit, a ne dakle vjernici. Pa dakle iz ovoga ajeta zaključujemo da licemjerstvo jeste ispoljavanje islama, a skrivanje, skrivanje nevjerstva u svojim srcima. Kao što to čine licemjeri munafici, je li to je njihova osobina, to je ono po čemu su jeli, nazvani licemjerima munaficima i to je ono što čini najveći fesad nered na zemlji. Kada im se kaže nemojte činiti fesad na zemlji, ko? Kome njima? Njima, dakle, munaficima. Pa je, dakle, nifak, licemjerstvo, jedno od najvećih je li nereda, nereda na zemlji. Širenje nifaka, širenje licemjerstva jedno je od najvećih nereda na zemlji. Također, iz ovoga ajeta zaključujemo da je najveće iskušenje po čovjeka da mu se njegovo zlo učini lijepim. Da mu se njegov nered koji čini na zemlji učini lijepim, pa da sebe smatra onim koji čini red, uspostavlja red da misli, da mu je, toliko mu je uljepšano da misli da time, tim svojim postupcima koji su u stvari, koji čini, kojima se čini nered na zemlji, on smatra da time čini red, uspostavlja red na zemlji. Također iz ovog ajeta zaključujemo da ne odaziva se svakome, ne prihvataju se riječi svakoga što on tvrdi. Makako on tvrdio, ne mora znači da je to tako. Jer ovdje Dakle, oni tvrde, munafici, licemjeri tvrde da su oni ti koji žele samo popravak. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala negira. Pa ne mora značiti da svaki onaj koji nešto tvrdi da je doista, doista tako. Mi treba da znamo, jeli vjernici i vjernice treba da znamo da je dobro, jeli samo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u svojoj knjizi, na što nas je podstaknuo, i da je također dobro ono što je njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam spomenuo u svojoj poslanici, u svome sunnetu, jeli, i na što nas je podstaknuo. Vidimo dakle da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje odgovara licemjerima munaficima, kada oni kažu da su oni ti koji čine red, da uspostavljaju red, Allah subhanahu wa ta'ala dakle žestoko im odgovara, jeli, tako im odgovara da se više dakle oni ne mogu jeli, dići od tog odgovora. Ne mogu dakle usprotiviti se pa Allah subhanahu wa ta'ala sa tri potvrde ili sa četiri potvrde jeli, potvrđuje da su oni ti koji doista čine nered na zemlji, a ne uspostavljaju red. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ Opet, kada im se kaže, kada im se kaže vjerujte kao što vjeruju ljudi. Vjerujte onako kako vjeruju ljudi. Vjeruju, govore svojim jezicima, očituju šehadet i vide, vidi se na njima da su iskreni. Dolaze sa svim, odazivaju se svim Allahim subhanahu ta'ala naredbama. U tajnosti javnosti su isti. Vjerujte kao što vjeruju i oni. Ovdje, kažu mu Fesiri, dakle, na ljude koji se spomnju misli se na Allahovog poslanika alihi salat sam i ashabe. Pa o licemire u munafci ostavite se tog dvoličnjaštva, tog svog lice mjerstva. U javnosti pokazujete islam, u tajnosti skrivate jeli, svoje nevjerstvo. Kada se osamite sa svojim šeitanima, svojim vođama tamo, pokazujete svoje nevjerstvo, ostavite se toga. Već vjerujte onako kako vjeruju drugi ljudi. Kako vjeruju Allahov poslanika alihi salat sam i ashabi, pogledajte malo pomalo jasno dolazi do izražaja, pokazuje se njihovo nevjerstvo. Ne mogu se više skrivati, ne mogu više sumnjati, već jasno dolazi do izražaja njihovo licemjerstvo i njihovo nevjerstvo. Pa kažu, pogledajte kako nazivaju Allahovog poslanika, alihi salatu sami ashabe. Kalu, e, nu'minu kema amene sufaha, zar da vjerujemo kao što vjeruju glupaci? na Naudu billahi ta'ala. Zar da vjerujemo, kao što vjeruju glupaci? Pogledajte, Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i njegove ashabe nazivaju glupacima, onima koji su bez pameti. Dakle, čude se, odbijaju i još ponižavaju. Neće da prihvate poslanicu, neće da ustraju dakle u toj poslanci da je prihvate i da je dokažu i svojim srcima i svojim riječima i svojim dijelima i još dakle ponižavaju one koji se toga, koji se toga pridržavaju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala brani svoga poslanika i šareti nama. Ukazuje nama da i mi trebamo kada god se bude omalovažavao, ponižavao Allahov poslanik, Muhammed alaihi salatu sam i ashabi, njegove supruge Ajša i druge njegove supruge i svi njegovi ashabi kada se budu omalovažavali, ponižavali, da moramo ustati i braniti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala stavlja se u odbranu svoga poslanika Muhammed alaihi salatu sam i najboljih nakon poslanika vjerovjesnika njegovih robova, ashaba, pa kaže Ela innahum humusufeha. Nije tako, doista oni, vi, vi o licemjeri, vi ste glupaci. Pa opet Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje sa tri potvrde. Ela inne i hum. Ela innahum humusufeha. Doista su oni, niste vi o vjernici takvi kakvi vas onih nazivaju. Već su oni licemjeri ti koji su glupaci, koji su jeli ludaci walakin la ya'lamun međutim oni zbog te svoje suludosti zbog tog svog pita, zbog, zbog tog svog e, nepromišljenih postupaka svoje gluposti oni to ne znaju ne shvaćaju pa dakle iz ovog ajeta zaključujemo da munafiku licemjeru ne koristi ništa poziv na dobro poziv dobro Tome svjedoče riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا Kada im se kaže vjerujte. Vjerujte kao što vjeruju ljudi, drugi ljudi, oni kažu enu minu kema amne sufa, zar da vjerujemo kao što vjeruju glupaci, ludaci, zar da vjerujemo kao što vjeruju ti ljudi, dakle oni se ništa ne okorištavaju od poziva istini, već je naprotiv, jeli, negiraju tu istinu, omalovažavaju i smijavaju tu istinu i njene nosioce. Također iz ovog ajeta zaključujemo i uviđamo samo umišljenost, zadivljenost munafika licemjera samima sobom. Pa kažu, zar da vjerujemo kao što vjeruju oni, kao što vjeruju prezredni glupaci, lodaci? Također iz ovog ajeta uviđamo veliku, neopisivo veliku zabludu munafika. Kada negiraju istinu kome? negiraju istinu onima koji ih pozivaju istinu. Nosiocima te istine, njima negiraju istinu. Njima negiraju istinu, njih poriču. Dolaze ljudi koji nose istinu, koji nose iman i pozivaju ih, a oni ih potpuno njima negiraju tu istinu, taj iman. Kalu enu'minu, zar da vjerujemo? Zar da vjerujemo? Tako dakle odgovaraju. Stoga Allah subhanahu wa ta'ala kao što će doći u 15. ajtu i kaže fi tugijanihim jamehun. Allah subhanahu wa ta'ala ih ostavlja da u svojim zabludama tumaraju, lutaju. Iz ovog ajeta zaključujemo i to vidimo u našoj stvarnosti, našoj jeli, e, svakodnevnici, da Allahovi neprijatelji opisuju Allahove prijatelje, Allahove robove sa osobinama, sa imenima kojima žele da odvrate druge ljude od njih sa pogrdnim, prezrenim imenima, nazivaju ih i zaostalim, nepismenim, zapuštenim, neurednim, vahabijama, ovakvim ili onakvim, samo da bi druge ljude odvratili od njih. Pa i ovdje licemjeri munafci kažu enu'minu kema amene sufeha. Zar da vjerujemo kao što vjeruju glupaci, ludaci, ciljajući time, voli adu billah, ciljajući time na Allahog poslanika, Muhammed alaihi salatu wasalam i njegove ashabe. Pa dakle, Allahu i neprijatelji u svakom vremenu, na svakom mjestu, na takav način opisuju vjernike da bi druge ljude udaljili od njih. I kao što nam je poznato, brojni su kuranski ajeti u kojima Allah subhanahu wa ta'la spominje da se nije pojavio ni jedan poslanik, a da ga nisu smatrali sihrbazom, da ga nisu smatrali ludakom, da ga nisu smatrali pjesnikom, zbog čega? Samo da bi druge ljude udalji od njega. Samo da drugi ljudi ne bi, jer su ovi znali, Bili su svjesni istine koju nose poslanici sa sobom, čemu pozivaju. Bili su svjesni, dobro poznavali to, ali su ih nazivali ovakvim imenima samo da bi druge ljude odvratili, odvratili od njih. Iz ovog ajeta također zaključujemo da svaki onaj koji se ne odazove Allahovom glasniku, koji se ne odazove Muhammedu alaihi salatu, sam ne uđe u islam, ostane u nevjerstvu, da je taj istinski ludak, da je taj glupak, da je taj istinski jeli, stradalnik. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Baqara, ako Bog da nas Allah poživi doće komentar tog ajeta, وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهِ A ne okreće se od milleta Ibrahima, od Ibrahimove vjere, koja je naređena svim vjerovijestima i poslanicima, da pozivaju njoj, Ne okreće se od takve vjere Ibrahimove vjere osim onaj koji svoju dušu propasti, odnosno onaj koji se oda svojim glupostima i ludostima. Iz ovog ajeta također zaključujemo da je svaka mudrost u slijedjenju Allahu i subhanahu wa ta'ala naredbi, u slijedjenju šerijata Allaha djalla jalaluhu, Allah, Allahu i naredbi i njegovih zabrana. Zašto? Zato što nevjernici se suprostavljaju šerijatu i to suprostavljanje jeste suludost, jesu nepromišljeni postupci, dok oni koji slijede šerijat, koji se odazivaju Allahovim naredbama, ostavljaju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, to je osobina mudrih i pametnih. Također, Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetom jasno daje do znanja, kao što malo prije rekao, da on će braniti vjernike. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote, svoje pravednosti stavlja sve u odbranu svojih robova. Onih koji su svoje živote i svoje imetke posvetili Allahu subhanahu wa ta'ala. Žude za njegovim zadovoljstvom i sve to žrtvuju samo radi njega. Allah subhanahu wa ta'ala stavlja se u odbranu njih. Kao što kaže u suri Al-Hajj, Inna Allahe yudafiu anil ladina amenu. Doista Allah subhanahu wa ta'ala brani vjernike. Pa vidimo ovdje da kada licemjeri i munafici kažu, zar da vjerujemo kao što vjeruju glupaci i ludaci, odnosno jeli vjernice, tako su im nazivali, Allah subhanahu wa ta'ala brani vjernike, brani svoga poslanika i ashabe pa kaže, nisu oni, već ste vi. Vi licemjeri, vi ste ludaci. Ha. Pa kada se govori protiv Allaha, protiv Allahovog poslanika, protiv vjernika, i mi trebamo govoriti, dakle, protiv tih koji iznose laži. Moramo braniti Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahov vjeru, Allahovog poslanika i njegove ashabe. Kada se bore svojim rukama, svojim imetki, imecima protiv Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahovog poslanika, njegove vjere, jeli, onda se moramo i mi boriti svojim imecima i svojim životima i svojim jeli, dijelima. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala dakle kaže u suri Al-Anfal, إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم kada Allah subhanahu wa ta'ala, tvoj gospodar Muhammede, objavljuje melekima, doista sam ja s vama, فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا poučvrstite one koji vjeruju, se ulqi fi qulubi الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ ja ću doista u srca nevjernika ubaciti strah, فَضْرِبُوا فَوْقَ الْآنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ pa ih vi udarajte po vratovima, po šijama, udarajte ih po njihovim prstima. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala stavlja se u odbranu i mi se trebamo stavljati u odbranu Allahu je dželle dželaluhu vjere. I također iz ovog ajeta zaključujemo i uviđamo neznanje licemjera. Njihov džehl, oni su najveće neznalice kada Allah subhanahu wa ta'ala završava ovaj ajet riječima وَلَا la ya'lamun. Oni ne znaju. Ne znaju, nisu svjesni posljedica šta čine sebi sebi, dakle, sve što čine, čine sebi na štetu. Nikome, nikome drugom. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u sljedećem ajetu وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِيُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Kada se susretnu s vjernicima, kada budu uz vjernike, kada sjede s vjernicima, oni kažu amenna. Mi vjerujemo. Mi vjerujemo kao što vi vjerujete. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ A kada se osame, vrate se i osame se sa svojim šeitanima, odnosno sa svojim vođama, sa svojim predstavnicima, oni kažu inna ma'akum. Doista smo mi uz vas, a s njima se innama nahnu mustehzijun. A s njima se mi samo sa vjernicima ismijavamo. Kako? Zato što njima pokazujemo svoj islam, a skrivamo svoje nevjerstvo u svojim srcima. valijadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala ponovo odgovara, pa kaže, pa kaže, Allahu jestehziju bihim. Allah se ismijava s njima. Allah se ismijava s njima. Tako što ih pušta. Tako što ih pušta. Allah subhanahu wa ta'ala od njihovi spletki sačuvao je Allahovog poslanika i njegove ashabe, ništa im munafici licemjeri nisu naudili. A ostavlja u životu, ostavlja u životu licemjere munafike. Pa su licemjeri munafici zbog toga što ih Allah subhanahu wa ta'ala ostavio, ostavljao u životu, što ih nije razotkrio, obejanio svima, obznanio svima, misle da time oni varaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne, ne, ne. Allah subhanahu wa ta'ala na takav način se ismijava s njima, ostavlja ih da još više tumaraju, lutaju u tim svojim zabludama, da što više zapadnu jeli, u nevjerstvo. وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُنْ Ostavlja ih da što više pređu granice nevjerstva, da što više zalutaju u toj svojoj stramputici, u toj svojoj, svojoj zabludi. Pa dakle iz ovoga ajeta jasno uviđamo poniženje koliko su licemjeri, subhanallah, koliko su dvoličnjaci prezreni i poniženi. Pa kada dolaze vjernicima, dodvoravaju se. Pa kada dolaze vjernicima, dodvoravaju se. Jeli, strahuju od vjernika, pa kažu mi vjerujemo. Pa kada se vrate svojim vođama, šeitanima, licemjerima i s njima kažu mi smo s vama, mi se s njima ismijavamo. Dakle, mi smo s vama. Strahuju opet i od njih. Gdje god da odu, licemjeri dvoličnjaci strahuju. Strahuju da se obznani na jednoj i na drugoj strani šta oni ispovjedaju i kakvo ubjeđenje, ubjeđenje nose. Ne znaju kome da se, kome da se priklonu. Također, iz ovoga ajeta zaključujemo da Allah subhanahu wa ta'ala se ismijava s onim ko se ismijava s njim sa Allahom subhanahu wa ta'ala, s njegovim poslanikom ili njegovim šerijatom. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje shodno, shodno dijelo. Također, iz ovog ajeta zaključujemo da ponekad Allah subhanahu wa ta'ala jeli ostavlja ostavlja nevjernike, ostavlja licemjere, ostavlja grešnike da što više dakle zapadnu u dotični dotični grijeh. Pa također iz ovog ajeta, odnosno iz ove koristi, možemo zaključiti drugu, drugu korist, da Allah subhanahu wa ta'ala dakle, daje blagodati, daje blagodati, pa treba čovjek da razumije te Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, da mu bude zahvalan. Ne smije mu biti nezahvalan, odnosno činiti nevjerstvo, činiti loša dijela dok ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ga obasipa blagodatima, on čini on čini jeli, nevjerstvo i nezahvalan je Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa ukoliko bude tako, ukoliko bude tako postupao, to će biti znak da ga Allah subhanahu wa ta'ala prepušta da još što više zapadne u dotični grijeh ili dotični grijehe. Dok ukoliko osoba bude zahvalna Allahu subhanahu wa ta'ala, kako znati dakle da vas Allah subhanahu wa ta'ala prepušta vašim grijesima, da što dublje zađete u grijehe, ili da vas doista Allah subhanahu wa ta'ala jeli nagrađuje i obiluje svojim blagodatima. Ovo je dakle razlika. Ukoliko budete nezahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, a molim Allaha da nas sve sačuva toga, ukoliko budete na njegove blagodati uzvraćali lošim dijelima, onda znajte da Allah subhanahu wa ta'ala čini isti drač, odnosno da vas Allah subhanahu wa ta'ala polako prepušta vašim grijesima, da što dublje zađete u te grijehe. Dok ukoliko vas Allah subhanahu wa ta'ala podrži da što god vam više da svojih blagodati, da vi zahvaljujete Allah subhanahu wa ta'ala na tim blagodatima, da činite dobra djela, onda znajte da vas Allah subhanahu wa ta'ala istinski želi počastiti tim svojim blagodatima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u ovom zadnjem ajetu koji ćemo večera spomenuti, kaže Ulaike alledine šteravu dalalete bilhuda, fema rabihat tijaratuhum vama kanu muhtadin To su oni koji su prodali uputu za zabludu. Ili to su oni koji su kupili zabludu za uputu, pa njihova trgovina nije profitirala. Nije rezultirala profitom nisu se okoristili i nisu bili, nisu bili upućeni. Oni su ostavili uputu. Uputa je bila na domak njih. Pred sobom su vidjeli Allahovog poslanika alihi salacom. Vidjeli su istinske vjernike. Kako se odazivaju poslanici Allahovog poslanika i svemu onome sa čim dolazi Allahov poslanik, ostavili su to. Odabrali su zabludu. Odabrali su da ostanu u zabludi, pa takva njihova trgovina nije profitirala nije profitirala, već dakle oni su bankrotirali, nisu bili na uputi. Nisu bili upućeni na Dunjaluku, niti će sutra biti upućeni ka džennetu. Neće biti upućeni pravim putem koji vodi do dženneta, već će biti upućeni putem koji vodi do džehennema. Pa dakle, iz ovoga ajeta vidimo suludost munafika, licemjera, jer ostavljaju dragocijeno ono što se ne može platiti cijelim dunjalukom ostavljaju uputu, zbog te upute i na osnovu te upute vrednovaće se i dunjaluk i ahiret, ostavljaju sve to, a odabiru da ostanu na zabludi. Vidimo također da zabluda jeli, licemjere toliko okupira da oni tumaraju tim zabludama pa daju ono što je dragocjeno za nešto što je bezvrijedno. Također, iz ovog ajeta zaključujemo da čovjek ponekad misli da čini dobra djela, da čini dobro, jeli, a u stvari on čini zlo. Pa smo rekli i ponavljamo da je dobro samo ono na što nas je podstaknuo Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik – da je samo dobro u slijedjenju Allahove knjige i sunnata Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Budemo li to, tome se odazivali i to praktikovali, ako Bog da budemo li to činili, doista će to biti i dobro. A ne, dakle, kao što neki smatraju da čine dobra djela, a u stvari čine loša djela. Umaraju se u činjenju tih dobrih djela, a u stvari čine loša djela i, u tome neće, i od toga neće imati nikakvu, nikakvu korist. Jasno, dakle, iz ovoga ajta se zaključuje da su munafici ti koji će propasti i na Dunjalku i na Ahiretu, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže Fema rabihat tijaratuhum. Njihova trgovina nije profitirala nije profitirala. I također, jeli, iz ovoga ajeta zaključujemo da profit i bankrot, jeli, korist i šteta kreću se u slijedjenju upute, u slijedjenju Allahove riječi i riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, u odazivanju imanu, prihvaćanju imana, činjenju dobrih dijela, savjetovanju jeli, imana i činjenju dobrih dijela i saburanju na svemu tome, kao što stoji u svima nama dobro poznatoj suri, vol asr, inna linsane la fi husr, illa alladine amenu, wa amilu salihat, wa tevasov bil haqi, wa tevasov bis sabr. Tako mi vremena, sve jedan čovjek, sve jedna osoba je zasigurno na gubitku, na propasti, osim one koja uzvjeruje, koja bude činila dobra djela, koja bude preporučivala istinu i koja bude preporučivala strpljenje. Dakle, propast i spas kreću se oko prihvatanja imana, slijedjenja Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika. Pa onaj ko se prihvati imana, povjeruje, bude vjernik, slijedio u vjeri Allahovog poslanika alihi salatu sam, odnosno svoj iman dokazivao, jeli dijelima, slijedjenjem Allahovog poslanika alihi salatu sam, ako Bog da takva osoba sutra će, jeli, biti spašena od sigurne, sigurne propasti. Staćemo ako Bog da ovdje, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okoristi riječima koje smo čuli i koje smo kazali, Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od nosioca njegove knjige, od onih koji razumijevaju njegovu knjigu, koji iščitavaju, razumijevaju, razmišljaju o njegove knjizi, razumijevaju je, a zatim svakako jeli, odazivaju se Allahovim naredbama, ostavljaju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, svoj život usklađuju po Allahovim subhanahu wa ta'ala ajetima, njegovim dokazima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da Allah, Jalla, Jalalu, naš uzvišeni gospodar, ovaj njegov govor ovu njegovu knjigu učini našim zauzimačem, šefadžijom sutra na sudnjem danu, čije će se zauzimanje i prihvatiti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته